Book 2 ห้าสิบห้า 55 55. การทำงาน Arbeiten. Arbeiten. คุณทำอาชีพอะไรคะ Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. แต่ภาษีสูงมาก Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. และค่าประกันสุขภาพก็สูง Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? หนูอยากเป็นวิศวกร Ich möchte Ingenieur werden. Ich möchte Ingenieur werden. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Ich verdiene nicht viel. Ich verdiene nicht viel. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Ich habe nette Kollegen. Ich habe nette Kollegen. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. ดิฉันกำลังมองหางาน Ich suche eine Stelle.